Misteri dari Bali dikirimkan oleh BP Sudarsono SK. nyaritake kanggo para jimatres-jimatres kabeh. Nalikane ing lantai limo hotel suasana ning sepi. Pamangku Madinur Jana mandek sedina ngeningake cipta. Tangan kumlawi ngusap pripate Praborono. Praborono mlungu dene pemangku Nyoman Roko katon anteng. -anteng. ing panggelenge Prabu Rono kamar 504 lan 505 dijogo buta papat katon wengi lan ora semanak padha ngreng samapta arep nubruk madhe nurjanan jawil nyoman raka supaya jejerir Siogo matak matram-matram panglehaken putih kanggo magri diri saka bebaya. Buta kala papat ngrangsang Durjana lan Raka. Rasane kaya ana angin sindung ribut ing koridor kono. Prabarana Narswari lan pecalang hotel padha mundur mepet tembok nedhoi sing lagi pancakara. tetandingan gaib iku ora bisa dideleng kanthi mripat wantah. Uta ala panjilmane mori angkep kuning lan ireng sing dikendhaleni Kadhik Rudra ing Karangasem nyerek paraga-paraga pamangku kuwi. Nanging Nyoman Raka lan Madi Nurjana tetep panggon. Lelorone ora mundur sejangkah. Angin lesus ing koridor iku lirip pinusus. Prabarana Naswari lan pecalang luru kapeksa ndeprok ing karpet ngawekani yen tandangi pitakala iku mleset Ing kamar 504 miluh materialan payet nggo riwut tandange Matrio marem dene wekasane kasil sapatemon karo Prayitno sarana sesambungan SMS. Prayitno bisa dipilut lan digeret mlebu kamar hotel. Prayitno tansah goreh pikire mergo kaperbawan teluh angkep sarira lan Sing gumawang ing mripate mung niluh Matria. Mula kaya ketiban daru bareng dhewe nopo ajaan soko Matria nindakake ulah saresmi. resmi. keyakinan diri sing mau meh pulih sawi sing kena gendam condro sewu saiki bali mubal malah luwih makantar tinimbang sak durungi ini polai matrio koyo jaran bedal prayetno manut opo karpe matria jalulan kenyokwi lali ing toto kubal birahin rak kasusilan krenggosan napasi gleweran keringeti mecai dalan sing soyon deder sak tekani puncak kodong lusuh terkeselet ing kamar sisi kamar 505 madhe anompal guna rumangsa bisa nelokake proborini lan saiki disingitake ing kamariku Palguna ora tumindak berusaha grusu dhewe kepingin nelokake atine Praborini sawutuwe ing pangajab Praborini ngalih tresnani dheweke lan ninggalake Prayitna Palguna kepingin nuduhake bukti yen Prayitna wis nianati tresnane Praborini. Prayitna dudu priya sing sembodo lan tanggung jawab. Praborini bakal diwenehi bukti nyata yen pacangane wis cumbono ing kamar sebelah. Palguna gawe jebakan kanggo njlomprongake Prayitna senajan nganggo umpan adine koridor lantai limo tarung mistis kuwi wis nyedhaki rampung boko sithik buta kala papat wiwit kepindhih wiwit kelindih bola bali bengok kelaran kena sabetan timang sabuk sinartan matram pangleakan putih rinoso wis ora kuwagan buta kala iku bali maujud dadi mori angkep warna kuning lan mabur ngleyang ninggalake papan kono bali menyang dangkane Pawur wis purna. Madinurjana awes sasmita marang pecalang kamar 504 lan 505 ditotok. Alon-alon lawang 504 dibuka lan disusul lawang 505. Narswari nyoman rakalan pecalang hotel enggal nrobos kamar 504. Prayitno sing satengah wudha kaget, plengang plenggung, ora kuwowo ngomong, niluh matria sing nglegono, nyaut kemul kanggo nutupi anggane. Ora nyono yen kawunguran digrebek ipene Proborini. Cahyane abang luang ora bisa mecap. Naswari nyasmitani supaya lelorone inggal klamben. Adi Prayitno, mengko bareng karo Prebarini bali dhisik menyang Sempidi. Dene Matriolan lan Palguna mengko diterake Bali menyang kerambitan dening beli Prabarana. Ujare Naswari, Prayetno lan Matria kaya mari kelu. Dodo gemuruh nanging mata kaca-kaca netesake lho. Ing kamar 505 Tal gunolan proborini jondil kaget orang ngiro yen proborono ngonangi kamar anggoni singitan. Mongko soko rumang sani pal guno tumindaik dirancang kemati. Pamase pal guno bakal ono sing ngerti rencangan iku kejobo mung matriyo. Nangi mokal yen adini nganti mbocorake wati. Ewo semono nyotone tumindaik wis kewiyak lan dewe ora bisa kumbi. sing pedhi karo Mbak Yumonar Suwari lan Bapak Nyoman Raka dene Palguna lan Luh Matria dak trake Bali mring kramgitan alus ucape Prabarana nanging krasa panas nyebit ing kupinge Palguna sauntara kuwi ing banjar buyan karangasem pating jledor swara ing sanggar semedi omah cedhak kuburan kadhek rudra sing lagi turu kaget gurawalan melayu mlebu sanggar nyedaki jembangan isi banyu kembang sentir lengo potro sing ora nate mati kuremeng-remeng madangi banyu ing jambangan mubeng kaya diudhek gumletak ing sisih mori angkep kuning lan ireng suwek pating klawir mertandani yen anggone ngirim ngilmu ireng gagal cabar mergo nanggur kekuatan putih sing luwih onjo kadek rudra giang rapal montro wegik kanggo ndeleng sopo sing ngumawani memalangi soko banyu jambaran sing wit anteng kwi katon wayangan loro lamat-lamat hmm. Wong samar pura Sukamerta nyoba mempalangi sediaku. Aku kari nunggu pal guna lan adine entuk karya apa ora. sandak pal gunomoro karo sambat-sambat pasrah jiworogo gagar wigar tanpa gawi sediani anggone kepingin mengku pawongan sing sitrisnami bopo kadik rudra lampah kulo cabar paribasan panganan kari ngemplok merucut tiba teng sisi ning kulo jaring lukro tekad kulo mboten no entuk jiwani proborini sumrap batangi mboten dadi nopo pun sakniki monggo kersa bapa kula mpun kadung wirang kula nyuwun bapa kadhek rudra kersa nyilakani payeta lan pobro ini. kadhek rudra mung manggut-manggut bareng wektune ing salah siji kafe ing tabanan niluh matriat caturan karo kanca kentele kadhek ayu nurisa kabeh lelakon pait sing mentas dialami dibelakake marang narisa syukur yen narisa bisa golekake juru tenung pengpengan Balian pengiwo sing banget ampuh kang kanggo nelukake prayitna meneh syarat lan prabiyane manut ayu narisa ngiling-ngiling jenenge balian pengiwo sing nate dirungu matrio aku nate krungu ana balian wegik in batu karu ora adoh saka pura luhur batu karu nanging sarate abot banget ah aku ora tega ngandhakake apa bae sarate, aku sagu ayunan risara bisa menggak kekarpane matria sing wis kadung gempung atine iku kugo mangkat arah mengalor tumuju batu karo sak ngertiku kadek rudra kui balian ampuh keturunan soko nusa penida yen dewe nganti gagal merantasi gawe tegese ono kekuatan pangleakan putih sing luwih soko dining sekti yen teluh iki mengkuni tak kirim yen ono gagale resikuni bakal nanggur seliramu lanaku cilik cacat rogo bisa begini nganti gondol nyawa iku sing abot tukone ora mung jono nanging nyedak umrene nduk tak bisiki ujare mati sempono balian umur swidak taunan kuwi kaget lan jengir matria krungu pitukone sing kudu ditebus noleh marang ayu narisa koyo njaluk ketimbangan karpe kuwi mung angkat bahu karo epek-epek tanganing buka tondo nyumonggo kerso matria ora perlu mikir dawa jerkat dewis dikati wiwit awal jerba suki mawa bio dewe esaku madi sempono mesemen nyasmitani matria melebu ing sentong sisi kiwo dini ayu narisa di prayu agake nunggu ing ruang tamu kono Ing sentong remeng-remeng kuwi mung ana dipan cilik didlemeki kasur tipis. Ratus wangi ku melun ing padupan. Matria wis pasrah, ora mikir apa sing bakal dilakoni manut nalika kudu nglukar busana nganti wida mlegono. Ing sakisore bokong ditlemeki mori ireng saambane kacu. Matram-matram gendam teluh dirapal dening Madi Sempono. Kumeluni dipa wangi nambah ngrangsang diraine luh matria. Balian tuwa kuwi wudha nglenggono tangane madhep mendhuwur. Muja Dewi Durga supaya mbiyantu lekasing karsa matria ngremake mripate. sentong remeng-remeng iku dadi seksi lelakon ngiwa sing wis wola-wali kelakon ing kono paraga tamane ora ganti mung paraga wanitane sing sinir gumanti syarat utama ritual balian tuwa kuwi pancen kudu nganggo laku ulah saluruh nanging kanggone sing butuhake daya magis teluwe mati sempono laku kuwi wis kebu pitukon loh matria kualanan dingi kridane balian tuwa sing tenagane pindho jaran teji bola bali kendang kesempiok ombake birahi kentekan tenaga ngambang ing awang-awang mati sempono ngesem kalegan Nori reng padah komo campuran iki minangka sarana kabure sediamu. Tinggalen foto gambare bocah lanang sing aran Prayitna kuwi mengko bengipun bapa wiwit makarya. Wis nduk, sliramu bisa bali kari nunggu wusanane. berangkat di Ayu Narisap Guncengan vario Bali menyang Tabanan sak dawaning dalan mung podo meneng kegawa pikiraning dewi-dewi Ayu Narisa wis bisa mbadhe yen matria mentas digarap diring mati sempono gitoke mengkirik nanging kabeh wis dikarepake matria diwis golong gilik bebasan cincing-cincing klegus waton opo sing dikarepake kalaksanan dewe ora getun nadian kudu ngeladeni mati sempono tekati yen prayitno ora bisa dialap uripe luwih becik diarah patine dhewe wis nate krungu teluh bali sing ganas kliwat kanthi aran cetik lan iku bakal dadi ayane balian pengiwa imadi sempono ing batu karukono mangkono cerita ngenani leak ya kuwi ning kutha Bali angkep muak bersama tim jima. Salam Cimatres, salam misteri.